Сура Ат-Таквир. Скручивание. بسم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. إذا الشمس كورت Когда солнце будет скручено, وإذا النجوم انكدرت когда падут звезды, وإذا الجبال سيرت Когда горы сдвинутся с мест. Когда верблюдицы на десятом месяце беременности останутся без присмотра. Когда дикие звери будут собраны. Когда моря запылают. Когда души объединятся, когда зарытую живьем спросят, за какой грех ее убили, когда свитки будут развернуты, когда небо будет сдернуто, когда ад будет разожжен, когда рай будет приближен, тогда познает душа, что она принесла. فلا أقسم بالخنس Но нет, клянусь планетами отступающими, الجوار الكنس передвигающимися и исчезающими. والليل إذا عسعس Клянусь ночью наступающей, والصبح إذا تنفس клянусь рассветом брежущим. إنه لقول رسول كريم Это слова благородного посланца, ذي قوة عند ذي العرش مكين обладателя силы при владыке трона, могущественного, مطاع ثم أمين которому там, на небесах, повинуются доверенного. وما صاحبكم بمجنون Ваш товарищ не является одержимым. ولقد رآه بالأفق المبين Он видел его, Джибриля, на ясном горизонте, وما هو على الغيب بضنين и не скупится передать сокровенное. وما هو بقول شيطان رجيم Это не речи проклятого сатаны. فأين تذهبون Куда же вы направляетесь? إن هو إلا ذكر للعالمين Это лишь напоминание мирам, لمن شاء منكم أن يستقيم тем из вас, кто желает следовать прямым путем. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров.